За ингээд э, Тамирагийн микс үргэлжилж байна. Та сонсоо шаачгаад. Далтааж байгаа. Далтгана л ааш. Сайн бацгаано залуусаа. Миний Монголын цоглог залуусаа зөвхөн өөдөө явдаг юм шиг. А өнөөдрийн танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн 2 дугаар бүлгийн 14 дугаар анги ангаар ямар урт юм болцсон байх шиг. За өнөөдрийн дугаарт Color самтлагийнхан оролцсон байгаа. Бидэд аа яна богч ажиж юм уучлаарай. Ямар ч тайзны соёлгүй аашч шиг <laughs> Yeah, I'm saying baby. Fuck me in the asshole, I'm saying. Сайн сонсогч надад болгоч та. Яг одоо хэр сайн сонсогч юм. За, оёныг болж байна. Аа, Color самтлагийнхны шин цомог та бүхэн сонсоог бол шин цомогч гэдэг хамгийн анхны цомог нь гарсан байгаа. Debut альбом гэдэг. Аа, өнөөдөр хэдэн он бэ? ноён тагтаа гэсэн юм гоё. Итгэж сонин нэртэй цомог гарсан байгаа. Тэгээд э, та бүхэн худалдаж аваарай. Аа э, Hi-Fi Records-ийн салбаруудаар тэгээс э, интернетээр те гадаад бас сонсож байгаа iTunes дээр орсон юм орсон байгаа юм билээ шүү. Тэгээд би яг үнийн яг үнийг харж чаддаг л те. Тэгээд тэ нэг тэр чинь бол ингээд бас Монголынхаа уран бүтээлчдийг сайхан ингээд дэмжсэн тий үнэлсэн ийм гоё явдал болно. Тийм болохоор хэдүүлэн гаас дэмжиж надаа гоё <laughs> альбомо бэлгэлсэн. Баярлаа бүгдэнд нь та бүхэн гоё амтлах шүү. Тэгээ ирээдүйд бас яг тийм ирээдүйдээ амтлах шүү гэж хэлмээр байна. Сайхан Монголын рокт 20 жилийн дараа тий. Тэгээ чук ах шиг тэгэл тий талбай дээр тоглож тоглож ийн л гэж би ер нь хараад байгаа. <laughs> За тэгээд энэ яриага хүргий. Бид нэр болохоор э, зүгээр орж ирэл ярьсан л да. Нэг тийм жоохон нэг тийм тий микрофон микрофон яг бичиж байгаа мөртлөө ихтэй бас тэрийг нэгсэн анзаараагүй тэгээд л зүгээр тэнхтэй л бичсэн. <laughs> Тэгэл тийм болохоор нэг тийм бас яг тийм нэвтрүүл асуулт хариулт ток шоу бол болж чадаагүй. Та бүхэн ойлгомжтой. Бид зөвлөл байгаагаараа байсан. Аа энэ нэвтрүүлгээ хөргийа. Э, дахин хэлий Colors-ийн өнөөдөр хитэн он бэ? Ноён тагта. Дебют альбомын худалдаж аваарэ. Монголчуудаа сайхан дэмжий. Э? Харин одоо бидний сонсож байгаа дуу бол The Color самтлагийн өнөөдөр хэдэн он бэ ноён тагтаа дебют цомгийн 2 дахь дуу болох Дангийн давуу майхан дуу хүргэж байна. дүүд 600 колерсийнхаа хөрөлцөн ирсэн байна. Тоглолтын таг нэвтрүүлгээр ингээд оролцохгүй те. Ретро, ретро аккорд нэвтрүүлэх гэсэн. Ретро. Жетро аккорд гэж шинэ нэвтрүүлэг гарч байгаа. Жетро тий 120 жетрод зураг авалтаа хийн. Тий. Энэ бол энэ энэ бол зөвхөн цэвэр жетрог рекламдах нэвтрүүлэг байгаа. Гэтэ хамтлагуудыг оролцоолно. За за. Аа Ихири хоймор. Юу өстө. Хэдэлээ хүмүүсийн дэлгэсний хойморт ингэ сууж штэ. Ааш. Үзэгчтэй шээс тэ. Тас өөдрөг л байгаас тэ. Ирээдүйд үзэж эхлэнэ та хэд. За за. Дахиад чинээр эхлэе дөө. Аа. <laughs> <laughs> Уусан юм толгоодаа ашиг боргоо. Төг юм аа төг өгөлдөг шүү дээ. Одоо ингэ танил мэдрэмж юу? Чи шууд нэг 16 баар шаад. 16 такт ааштай анда. Тэ яг тэгдэг гэсэн ба. Одоо ингэ тэгж би эхлэж эхлэж дараа чи хэдлэр дисэж болно шүү дээ. Жигсний <laughs> микрофоноор шатагсан. Доо шатагсан. Мэдэд бас тэгж ихсэн шүү дээ. Мессенжерийн микрофоноор шууд уртцаага микрофон гэдэг үстэй яг. Ингэж ирдэг. Өөдөөс. Тэрэн дээр аим суглаж байгаа л <laughs> шүү. Бид нэр ихтэй яг салхитай шатдаг гэсэн юм. Гарангай хийж байгаа. Гадаа салхилаа шав гэж. Яг нэг витавит орж байгаа л. Витавит авч орж байгаа л. Тэ микрофоноор яриараа. Аа за. Микрофон энэ ч таяг шиг өрцөн үуч те. Хажуу талтай. За идлээ тогтооны ой тогтооны энэдийг сонсоо. T O U үгүй T O G T U U N W N T O G T U U N аашахгүй тийм хипхоп. Эсвэл G W Y гэдэг чинь TOGTUUN Таад дараагийн цомгоо нэг хипхоп цомог гаргаж бүгд өгөлж өглөн шагаа тийм. Бүгд гिचинэрийг баваа шагаа. Өө тийш. За зүгээр энэ бол энэ бол тоглоом. Тийм бай. Ер нь бол тийм. Сая юм ярьж байгаа чинь болилж байгаа юм шил тийм нэг. Юм ярьж байгаа чинь. Шахгүй тийм. Тэгтээ түрүүний эхлэлийн батагийн үг амарсан. Тэгтээ тэрийг хэлж болохгүй. Ямар үг? Тэрийг хэлжэл амир болохгүй байна. Батсан дээр. Юу хэлээ хичл. Уу амир юм хэлсэн юм яг тэр угаа асааж явах та. Тэрийг гэхдээ хэлж болохгүй хаа. За за. Хэлж болохгүй гэж бас байна. Бас байна. Гэтэ өнөөдөр өнөөдрийн миний яг хамгийн дуртай бол гүн кичинер гэдэг үг байсан. <laughs> Гүн кичинер шээстэй. Монгол амир гүн гүн кичинер их байна те. <laughs> Deep beaches. Өнгөрөө үг юм байна. Тэг. Юу? Айл үгүй. Гүн гिचэн рүү. Тийм амир муха. Аа нөгөөтх нь би бүр мартааж байна. Аа нөгөө нөгөө нөгөөгийг хэлж болохгүй. За зөөр хэлчихээ. За хэлчих. За хэлчихдэг үлээ. Дараа нь катад авчирээ заяа. Тэ унтах юм байна уу гэсэн шүү дээ. Тэрийг би нүрдтэй хэлж болохгүй шүү дээ. Ер нь бол болно шүү дээ. Яг одоо минь дэг сонсож байгаа. Яна. Аа. Миний мөрөөдөл биш лээ. Дүүл уушлаарай бид нар колерс биш байсан шүү гэж. <laughs> Аава ээжээ. Бид нар колерс биш байсан. Та яг нэвтрүүлгээр дамжуулаад те ээж автаа ингээ сайхан мэдчилгээ өрөхгүй юу? За тогтон тогтоо эхэлтгэ. Үгүй зөв ингээс өө бисити гаргачлаа. <laughs> Байсаа. Ээж аа туу Уршаалээ юу? Яаш. Бүгдийг хамруулаа шаагаад байна те. Аа. Тэр ганц сонсно гэдэг. За за. Бимэг бимэг уршаам нэсрээд дүүрчтэй. Воо. Воо, хинжэт лаавит. Жаяа гайе. Hmm. Сагна, урма байса. Таныр да her teşu mine murat bilsenetsда. Санхуудаа пицца захиалж өөртөөхөө санхуудаа жоохон хямрал учруулах юм уу? Пицца захиалж гэтэл яг пицца захиална гэдэг энэ төслийг хэдүүлээ хэзээ хилцэх юм. Энэ пицца захиалах талаар талаар Пальер. За за цаг нэр чи хүмүүсээ. Яг цаг нэрсэн байна. Сэмэн бүсэж чанал. Аа, яг цаг нэрсэн байна. Манай өр хойчтэй тэр пиццаны мөнгийг төлчихөлгөөд тий. Пицца. Хамгийн онцтой пицца. Хамгийн зөвлөн пицца. Зөв хамгийн цаа амтд сирэн илүү амт чанарын илүү сэтгэл ханамж илүү миний пицца микс пицца эн чин ингээл өөрөө нэвтрүү амьдрал чинь өөрөө кино штэ өө дөөмөл 21 ахад үжин чи нэр аав аав ээжтэй сэтгэл үг хэлэх хэрэгтэй байгаа штэ манай манай сонсогчтой тийм өртөө байгаа штэ Яг UBS-ийн хөгжмийн нислэг нэвтрүүлгээр оролцож байна. Хөгжмийн нислэг шээс. Роли поли сонси. За 5 дууны дараа гарна. 21 байна уу? 21. <laughs> Ингэж тэнийг нэг болох ямарх юм. А эн чинь ингээл тэнэгтэл чинь тэгэл. Үгүй. Миний бүх юмыг нэвтрүүлэхэд оруулах гэж байгаа. Энэ бол яг энэ бол яг бодит тогтун. Үзэлтэй аав ээжтэй бэж чи гэхдээ аав ээжтэй волейбол зэрэлцсэн юм уу тий. За. Өөрөө очтой пиццаны захиалга. Яа яа. Мөнгө гарах. Мөнгө. Чи энэ микрофонтой хайр хийгээч. Та нар хайр хийдэг үү эсвэл шаалцдаг уу? Ааш. Хэдүүлэн жоохон хайр хийж сур гэдэг үү? Хайр хий. Нэг тэнэг орчууллаа шагаа те. Бүр яг тэр орчуулсныгаа бүр амар сериус нэрэ шагаа нэг тийм гэр бүлийн нэвтрүүлэг нэвтрүүлэг те. Нэг нэгэнтэй хайр хийж. Тэгээ яриад эхэлсэн байл шүү. Энийг бас аварж буцаа те шаалцах гэдгээр яриулчих. Хөдөлгөөн гаргая. Ааш. Энэ бол ноёдлогын асуудалтай бол мөр зэрэгцэх юм тийм том асуудал. Хайр хийн гэдэг үг чинь ууса гадаадын нөлөө. Ингээл гадаадын юм орж ирж бид нэр ингээд тий аашх тийм амар <laughs> шат. Ингээл Рио Тинтогийн юм ингээд хайр хийн гэдэг үгэн дээр хүртэл явж байгаа байхгүй. Ааш шаалцах гэдэг энэ сайхан монгол үг вэ тий. Монгол үг ашиглая. Одоо бид нэр шаалцах гэдэг үгнийхээ одоо 34% нь л эзэмшиж байна. Ааш Чи наа нэг микрофон руугаа нэг нулим да. Ааш. Штутгарт. Штутгарт штэ. За. Албарште. Штэ. Албарште. Ой, Анна. Тэгж тэгж ярьдаг өхөн байд штэ. Мэдгүй та нартай уулзчихсан уу? Би л хоёр өхөнтэй уулзсан. Зүгээр нэг байсан бол тэгж уулзчихсан. Гүү гүү. Гүү зүгээр таньдаг хүмүүсээр ингээ зүгээр Шот. Би ингээд өнөөдөр нэг ч тамиг татсангүйс та. Аа shit. Тэгсэнгүйс та гэж тэгж ярьдаг би хоёр. Тэгсэнгүйс та гэж юу? Штэ биш үү? Ста аахгүй. Ста гэж юм. Ста. Ашхаа. Ста. Ир гойзаа. Ямар тийм. Боро боро өнгөч. Боро боро. Боро боро. За Япон хэлний өгсөн сан нэг юмэрхүү. Биш манай сонсогчдоо та бүхэн пиццаны дугаар мэдхүү гэж. Тийм тийм. 300 300-аар шахам уу? Микс <laughs> пицца. Э? Бидний дуртай пицца, хамгийн том пицца, айхтар махтай пицца. 300 <laughs> Өөртөө лай пицца. Батаа э, бэлгүүлээ. Гар утасны групп лөө биш юм гэдэггүй. Тиймэрхүү нэг групп л асууц байдаг шээ. Яг энэ mix pizza-ны 300 300 гэдэг дууг би хайтон дээр тавьж болох уу гэдээ асууц байсан. Тэгээ <laughs> би статус тавьчихсан. Статус тавьсан лөө. Юни мьюзик штэ би чи энэтэй л өрдөг. Facebook-ийн группууд чих зэрэгж хамаагүй хийчихдэгтэй юм шиг. Би бүр сүүлийн 2 удаа дараалал чийгдсэн тэр нөө нэг юу гээ группийн харс чи нэр нь санхүү нэгтлэн бодох шийдсэн групп энэ хоёр удаа чихүүлээд өгдөөс. Нэгтлэн бодох санхүү. Би би өнөө өглөөхөн навшийн банд нарыг юунаас авраа хичээл юм шиг октоудаас холдуул юм олдол хийчих нү. Тим группис би өглөө гарсан ш намайг хийзээд гэж. Наас зөөр гоо сайхан. Чи бүрэг нэг дээр. Навшийн банд нарыг тэ октоудаас холдуулахар хэрэгтэй. Харин би яг тийм банд юм шиг. Төр хөдөлгөөнд нэгдсэн явжсэн ш тэ. Займар сонин нэртэй хөдөлгөөд нэг автоматар нэгтүүлчихсэн. Зүгээр нэг тийм тэг тэг нэг тийм хөдөлгөөнүүд гаргаж ирэх. Одоо ч нэг тийм оюу толгойг молгойг авъя гэсэн тийм хөдөлгөөн. Хөдөл зэрэг годомжинд хүмүүсийг онгойлохгүй байх тийм хөдөлгөөн шаардлагатай. <laughs> Хориглож мөрөглөж байгаа тийм. Цэцэрлэгээс 25 метрийн наанд та онгож болохгүй. Та сая онгосноо. Аа тэгэж ингэ шат тийм. Торгол төлчүүлэн шат тийм. Би асашороо тэгсэн чинь торгуулаа төлөөд онгочээ. Аа арай жоохон мөнгөтэйнүүд нь бааварлаа шаа. Аа тийм тийм нэг юм гэж. Илэрл бол төгсгийгээр л аашас тийм нэвтрүүлэг шах байдал юм. Тэр нэг тийм Facebook дээр нэг тийм охин байдаг шүү дээ. Фейсбукийнх нь нэр нь бүр тийм шас. Илэрл бол төгсгийгээр л. Эйнштейний нууц охин одуука. Аа бид тэр мэдэн шүү дээ. Тийм үү. Мэдэн. За тэр арай хитрхи бас нэвтрүүлэг олон нийтийн сувгаараа жоохон нэр цохоо ичлээ. Аа Би яг түрүү энэ нэрний санаа зов тэр. Илбэгдэр, жилбэгдэр, жилбэгдэр, жилбэгдэр. Йоо, одоо яг тагнуулах нэг чи ингэ дуудчихлаа. Одоо ингэ тагнуулах юм. Одоо ингэ өнгөрсөн. Одоо ингэ буудаа. Одоо үлээ явах таа. Хөөш. Юу чи юу лээ? Пицца паца чин ями пицца болсон гэлөө. Тийм гэсэн. 300 300 300 300 We like pizza in the morning. We like pizza every day. We like pizza. Сүүлд нэг амар шатагтай автотюнтэй охин орж ирж We like pizza. Дуулдаг, үгэлдэг хэсэг хэсэгтэй те нэг банд нь үгэлж гэсэн. Цөнгөндөө юу те. Өөстэй. Тийм байд юу. Кямтай хамгийн их байсан. Оо пицца гэдэг чинь өөрөө комеди те. Даш балбарын хэлсэн үг шүү дээ. Яар э? өглөө. Аа? Пицца гэдэг чинь өөрөө комеди гэж байна. Тэг бүр даш хотлоо хотлоо тоглоод гараа надаар. Найзаараа тоглоод идэв шүү дээ. Аа нөгөө засан ширхэгөө. Нөө нэг засан ширхгүүд нэг амар тийм гоё өрмөц юм нэг сони юм ут болцсон гэдэгтэй засан ширхэг чинь ингэ нэг бүр яг цаанаасаа дизайн хийсэн юм шиг тий. Рафсын яг дизайныхын хийсэн юм шиг тий. Рафсын интерьерийн хийсэн юм шиг шатдаг шүү дээ. Гэтэ тэрийг би зөвөр тэрний тэрэн зургуудыг шеэрлсэн байсан чинь л энэ чи хизээ юм постлдаг байсан юм байсан ингээ маа нэтэг шээ. Наа чи ямар ч инээд инээд юмгүй байна. Тэр гэж. Яалаа. Тэр нь би өөдөөс нь цасан ширхэг чинь тэр чигтэй комеди гэж. За энэ ямар ч ашиггүй яриа болчлоо уушлаарай. Тэр найзыг хүсэл амар муухайсан тий. Батагийн Facebook дээр байгаа бүх юм минеттэй байх хэрэгтэй гэж боддог юм шиг. Энэ бол тийм л би ч гэсэн л гэж боддог. <laughs> За тэгвэл тийм байсан биш үү? Буучлаарай. Одоо энэ юм биш шүү. Эзэн нөр. Теорем тоглоом биш, алгоритм амьдрал биш тий. Тэр нөө AutoCAD дэгдэг өстэй. Теорем тоглоом биш алгоритм амьдрал биш шүү. Аа шс. Facebook. Надруу. Бамблууштай алуурчин гэдэг хөх орж ирсэн. Амар сонь нэртэй хүмүүс. Тийм хүмүүс. Мэдхгүй тэгэл те бас сонь те. Бүр нэг тийм Та нар нэг алей нэр мөртэй байсан уу? Би нэг үнэ алей нэр. Маа төгийн алей нэртэй байсан. Төгийн рэп нэр юу вэ? Рэп рэп нэрээ танилцуулаач. Тэгвэл би хэлчихөө. Одоо микрофон байна. Тэгээ та хоёр хоёул хипхоп байсан тий. Үгүй. Одоо марти тогтоо хипхоп байсан. Хэлсэн юм аа. Микрофон дээр э, хурж ирнэ үү? Гүн байрандас. Чи юу чи юу ти ти энэ? Уга TO TOGT юу юу вэ? Тогтуу. Болж шүү. Юу гоёлж байна? Сэнэ зэм асуусан уу? Хэдүүл та хипхоп хийсэн юм уу? Color-сийнхэн ер нь хипхоп хийсэн үү? Хөөе. Зүгээр л ээжгээр л. За за энэ нэвтрүүлгийг дуусгая. Би харьлаа. Тэнийг юм сонс. Аа. Тэгээ та нар хипхоп хийсэн үү? Зүгээр харилцгалт. Би ч гэсэн хипхоп байсан. Бид нар бүгд тэрэ адилхан. Гэхдээ тэр ихтэй яг нэг Гэтэ нэг сериосны хийгээгүй те. Сериосны хийгээгүй хийгээгүй. Студ студ гүс студ студ биш зүгээр яг нэг байхгүй. Яг тэр үеийн эгэлжирийн хипхопчтэй хийдэг байсан. Яхан байсан ч босоо цагаан микрийсэн л те. Аа. Сэтгүүлээ асуулт рэп төлөө. Тийм. Асуул терапевт. Асууж тэгсэн ч юм. Оо даа. Чи хамгийн амар. Гэтэ наад чи хамгийн зөвүүн тийг ганцаараа үлдсэн байхгүй юу? Тотна бүгдээрээ хөө тий. Бүгдээрээ хипхоп дуулаа гэдгсэн хэлсэн байхгүй юу? Аа тэ магадгүй тий. Гэтэ тотна гэдгсэн шүү дээ. Бүгдээрээ халуу. Бүгдээрээ дуулаа гэсэн тотно ганцаараа үгүй гэдээ дуулаа гэж тий. Тийм үү. Бид нар ганцаараа үлцээд нь хохирцсан. Манайтэйгээ чи зүгээр чи та нар тэнхий мэж ийна боль гэж хэлсэн бол тэр их болсон. Та үг үгээ бичдэг гэсэн шууд өгсөн. Райм аим шахав. Тэгсэн. Тэгсэн юм аа тэгдэг байсан. Төөгийн үг бичдэг гэсэн. Маяс чамтай артгад зөөргнөлөө зөөл нөөнийг засгарахгүй бас хордуулна бахардуулна цагаан утаа өлөө гэж хэлдэг. Цагаан утаа өлөө. Окей, окей штэ. Өтгөө тэгээ хэлсэн штэ. Төгөө чи ерөөсөө өвлөсөр ирсэн юм шүү. <laughs> Өчтөө хэдэн жилийн өмнө л вэ? Гүй. Гүчтэй амар биш ээ. Ахлагч нь. Би хамтлаг алдчих мөөгийн байсан шүү дээ. Хамтлаг нь ямар нэртэй байсан? Хамтлаг нэргүй зүгээр хамтлаг нь нэр юу л нэр багтана. <laughs> Кол. За чи нэр хэлэхгүй зүгээр байна. Колас. Зүр байхгүй шүү. Байхгүй байхгүй. Хип хоп та эзэн. Колас. 11:64. Ашахгүй. Гэтэ амар тэнэг байсан юм байна тий бодоод тангууд. Нэг найзанда би зүгээр нэг яачлаа. Зүгээр тоглож моглоод нэг үг мөгц хагаад худлаа бичээд орхицсан байсан чинь дараа нь тэр миний миний өглөө хэсэгэн дээр өглөө өөрөө нэмэлж өглөнгүүтээ дахилт нэмж зохион бичингүүтээ асуулт трэв тавьчихсан тэгшээс мөөгийн үе бас олжлжтэй. Гүй амар тэр гүй надаа амар тэнийг байсан. Би амар тэнийг байсан. Тэгсэн чинь ер нь асуулт трэпээс ер нь хэдүүлээ мэдлсэн юм шүү. Тийм баха. Тэр ихтэй бас нэг тий гоё тэр үедээ бас хөрхөн хүмүүсийг амар холбоо шагаа тий амар тийм хипхоп мэпсорлог хүмүүсүүдийг амар холбоолцоог асуулт трэп парти парти болоо. Амар бистонор ирж ирж шагаад. Яг нэг юзер неймээр нь дуудаа шагаа тий. <laughs> User 522. Тата мөн. Бүгд нэг тийм нэртэй байдаг юм шүү дээ. АК 47 ирсэн шүү дээ. Өөр юу юу байдаг лээ. Цэгэж асуултах шүү дээ. Цэг нэшр нэшр. Өшөө байдаг гэсэн маа. Set met гэж байдаг гэсэн. Бүүвэ. А тийм бүүвэ гэж нэг. Easylock. Easylock аа. Э? Nevalas те. Э? Nevalas rocket. Rocket бай eh? те. Нүг нэг амар л байдаг шүү дээ. Inhale, exhale, inhale, exhale. Чи чиний блэдэ гэж шатдаг. Аюунасаа нууцаа яриад нуугаа сэтгэлээ нэг нээдэ. Тийм. Сэтгэл санаа мөө шалтгаана яриач. Эмч одоо Якуб ямаа ангах уу? Би бол эмч биш ээ. Би бол Алин нана цэг ерөөсөө сонсогдохгүй байна. Чи энд оролт та гэхдээ. Эндэж ийш суучгаа. Сандалаас тийш. Цэгийн дуу хоолойг сонсмоор энэ Монгол Монгол зоон хоолой. Цэгийн цэгийн дуу хоолой гэхдээ өнгөрөө тий. Нэг хин шиг ярьд. Гэшэдтэй. Цэгийн энд л сууч. Хацуулаарай. Энд зав дандаа. Энд чи энэ юу утсаа. Пи пи. Пи пи асуу ханаач пи. Аа. Оо за пиццаны төслийг өргөн барья. Аа. Эцэг юу гэж бодож байна? За би пиццаг дэмжиж чинь, саналыг дэмжиж чинь. Гишүүн улсын хурлын дархан цаад ард түмний л асуудал. <laughs> Би бол нэг тэгж та нар ингэдэг гэхгүй ард түм өөрсдөг л. За за. Ард түмэн үсэж байна. <laughs> За одоо таны таны үзэл бод таны үзэл бод. Ард түмэн өлсөд ангуут нөө нэг э, бусд гişүүд харж үзэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэн надад хэлж байгаа шиг надад өөрсдийнхоороо хариулт ээж чадахгүй. Сая <laughs> тэр ойлгосонгөө. Дахин яриулъя. Гүн хариуллаа. За за ой. Ой за зүгээр шууд нэг пиццаг шийдэл захиалъя. Тэгэл бол. За. Санхүүжилт энэ яаж шийдсэн? Санхүүжилтөө, санхүүжилтийг за би яг өөрөөсөө гаргая. Санхүүжилтийг контрол R дарж байгаа хэлсэн. <laughs> Наач юу гэсэн үг юм? Рекордо дуусж байгаа. Ой. Угаасаа л рекорд зогсохгүй хөшөө. Энэ амьдрал чи өөрөө рекордоор явж байгаа. Санхүүгийн асуудлаа ярилцгаа. За ярилцъя. За хэд нэг пицца хэд гэдэг том пицца? 26000. Микс пицца юу? мэдгүй аа. Микс пицца тэ гайгүй шүү дээ. Яг 26 шил чирэн тэр хэвчээ. Хэдүүлээ чи хэдүүлээ байгаа. Ааш. <laughs> Долоо байгаа юм ба тэ. 7 7 байна тэ. Нэг нь нэг нь хагас пицца идэх идэх гэж шахаад байгаа. Нэг нь яг нэг өнчөө өгчээ гэж шахах. За за тэгээд бид нар ямар нэгэн пицца гэж рекламадаг шүү зүгээр тий. Одоогийн байдлаар санаж байгаа нь микс пицца л байна. Оосо номер 8 амрах тий. 300 300 гар. Микс пицца. Пиццануудыг бүр кьют болгоо шатс тий. Хүүхдүүд дандаа долоош. Кьют болгохгүй шээ. За тэрч. Манай үзэгчдэд ямар пицца туртай вэ? Тэрийг яг одоо тий Unitel-ийн Аюухантай бол маний тэг төсөлж байгаа шүү дээ. Зас. Таар тэгдэг үстэ нэг дуу муу дууг ингээ сонсож байгаа дараа нь клип нь ингээ гарангуут нэг амар шал өөр төсөөлөлтэй шатсан хэвчээ тий. Бидний төсөөл биднийг одоо энэ хүмүүс яаж төсөөлж чиж магадгүй. За зэдүүлээ агуу дотор орох уу? За бид нар яг одоо гэх нэг гэжтэй микрофон дээр. Микрофоноо жоохон 5 см-ийн зайтай барина уу? А тийм. Наа чи 10 см. Ой. Бончотой бовны цай. Ой. Цэги чич бөгөөд юм аа. Comedy God. Үгүй. Манай тайц нээлттэй шүү. Цэгийг хүлээж байгаа шүү. Э, болио бол. Цэгч гүн гिच юм аа. Үгүй. За. За болио бол. Бид нар яг одоо Монголын дэлхий сүрсэн 2200 оны солир унж дэлхийг сүрэлсэн монголчууд л зөвхөн амьд үлцээ. Бид нар одоо ингээд сансрын хөлөг бариад сугарга эргээ хайчаад одоо ингээд явж байна. Ам бацхан. Тэгвэл Та нар тэгээ сая нөө унтчихтаа нөгөө нэг 2 жил хэдүүлээ унтсан шүү дээ тий. Тэр орондоо та нар цаасна уу? <laughs> Миний нөгөө нэг унтдаг нөгөө нэг тэр авсан ор нийл тажиг болоо шатлаа. Монголчууд хэдэл үзэр агуу дотор амьдарч байгаа хүмүүс. Бүр агуун гүнлөө орцгоо одоо. Хэдүүлээ. Нэг хоёр. Гараад ирсэн юм. Аа. Оо, коридор тарцсан тий. Тийм байна. Коридор. Хэдүүлээ яг одоо нэгдүгээр төрхт байгаа юм шүү. Коридорт нь. Хаш. Ялхсан. Аа давхарт. Нэг нэг нэг нэг хоёр нэг хоёр. Ой нөө нэг пичтэн мөн. Шинэ. Миний нэг хоёр нэг хоёр. Нэг хоёр миний хөшөө. Нэг <laughs> нэг оо сайн их бүр амар агуу шүү дээ. Агуу дотор орох юм уу? 300 300 300 300 Mix pizzagаас Нөөник хоолой танигдуулт өгдөг. Хоолой танигдуулт. 1 2 1 2 1 2 Pop pop. Степ тачсан. Ямар тэнийг мэддэг юм бэ? Эри найруулагч. Яа. Зүр 300 300 ярих юм бол яриад ярихгүй бол ярихгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ярихгүй. Ярихгүй л бас ярихгүй шүү дээ. Нэгжтэй, нэгжтэй. Өө, студтай холбоо нэрээ. Аа. Студтай холбох боломж байхгүй л тий. Байхгүй тий. 300 300-г холбох боломжтой шүү дээ. Тийм үү? Боломжтой. Студ рүү шууд шууд тийшээ залгаар. Залга залуу тэтгэлээр амар үдштэй санаа. Сонсож байна уу? Байна байна. Аа, нөгөө нэг юу гэдэг лээ? Нөгөө нэг таарч ямар ямар пиццатай юу лээ? Ямар? Уучлаарай. Холимог махта пицца байна. Махта пиццад 3 төрлийн мах орсон байна. 3 төрлийн маха. Аа. Хааны махта байна. 3 төрлийн мах холимог орсон махта пицца байна. Аа зөв зөв тэр нь хааны махта гэж байна. Тэр нь томоороо хийдүүлээ. Махта пицца том нь 24 байсан зөө. Аа за. Йоо захиалч идэх үү? Нэгийг гоо. Тий, нэгийг. За том нь 24 байсан зооллоо. Батных нь дугаар хэлээ. 6199. За хаан хэлгээ хөө. Call. Call. Call. Call. Call. Call. Call. Call. Call. Call. I am a nightmare walking, psychopath talking. King of my jungle, just a gangster, stalking, living life like a firecracker, quick as my fuse. Been dead as a death, back the colors I choose. Red or blue, cuz of blood, it just don't matter. Sucker died for your life when my shotgun scatters. Colors. The gangs of LA will never die. Just multiply colors. Colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors, colors. لا سامع Тамын ёроолоос яг одоо залгаж байна гэдэг. Би цараа. Там дээр нэг их жоохон халуун юм байна те. Энэ манай тамын ирлэг амар тийм тийм ирлэгтэй шээс те тамын ирлэгэнд. Тэгж тавлаа шиг. Тийм. Тийм там шаас те далдах там шаас те. Гэшээ. Яла. Эцэг дуудлага хийсэн тий. Давжсэн чинь заяа. Яг энэ тогтун шиг инээдэг нэг юм тамийн эзэн чамд тамлаад байл яг ингээд тамлж байгаа мөртлөө лам байв яг тэгж инээдэг тамийн лам лам байсан ч гэсэн энэ амар л агаас тий. Тамийн лам аа. Тий, тамийн лам. Лам нар ч уусаа тамих юм шиг. Лам нар ч сүмих үстэй. Тамд үүдэг лам юм уу? Тамд ингээд лам юм болов. Тамынхаа ганданд үүдэг үү? Тэр хвцэлх тийм. Яг тийм байна. Тамдаа бас тийм гандан мандан. Чоймжилдэг. Тамийн бакулаар эмбүчиг хийд юм болов. Галаал юм уу? Битүү пид. Утааг юм бнөө. <laughs> Хэдүүлээ яг бөөнөр зүгээр яг өвөө эмнэр явдаг утааг өмөл аялж үцгээс тий. Яга өвөө эмнэр шуурд өгд юм бол би гайхаад байд шүү. Тэгээ зүгээр утааг өмөнд очимаар байна. Буддаа туур юм уураар яваашаа. Яг тийм яг тэтэ хэлээг утааг өмбө очиж үзэдэггүй гооч юм. Утааг өмбө ингэж ямар газар идэв бол. Харин тийм. Тэр амар нэг нэг манай Монголын хамрын ичиг юм шиг лээ. Очиж өнгөд бурхны хамгийн яадаг үний ариун цэг. Бурхны Зайлш тий би зүгээр юм ярьж тий. <laughs> Амар ариун цэг гэсэн. Аа нэг одоо нэг тийм боддын шашинтнуудын тийм аа нөгөө нэг зураг нь өгдөг ингээд уулан дээр барьсан амар өндөр том юм. Эрэг энергийн төв зэг чинь эрэг энергийн юм тийм амар сайн сайхан бүр бурхны тийм төрж мараг барсан газар юм шүү. Тэгтээ тийм яг тэнцээ байдаг баримлан бурхан тэгээд мангар том сте тий. <laughs> Очиж Утаа гөмбөн тууршаа. Утаа гөмбөн. Надад жоохон ширэнгөө байсан. Нууц хэлэхүү. Би астрал аяллаар очсон юм. Астрал аяллалын группчтэй маанад явсан байна. Астрал. Астрал секс гэдэг бас юм билээ. Астрал анаал гэдэг болоо. Хүн боломжтой. Астрал дээр хашнагдуулаа шавал та жоохон лүүсэр шантай. Астрал ертөнцтэй ч гэсэн боо өгч идэг шээ. Юу гинэ? Тэр хүнийг амар билж байна. Бов хөнгөө бов. Бүхсдүүлэнгээ бов хөнгөө бов саадаг гоо. Йоо. Наачаас та гурвалсан үйлчлэгээ аашиж байгаа юм шүү дээ. Тий. Комеди. Хамгийн муухай гурван үйлдэл шүү дээ. Эхтэн үний амсаж алах хамгийн муухай гурван үйлдэл байна. Чи өөрхөн боо гэсэн. Үгүй шүү дээ. Чи яг хүний боов сагаад хүний боов хөхөд хүнд харцлагдуулж байгаа байхгүй юу? Тэгээд нэмээд өөрхөн боов гэж саачдаг юм уу? Чи аа тэгж болох юм биш нэг <laughs> гараа суулаа юм биш тэгээд тэгээд боов саачулт нэг. Тогтоо наадхаа яачих л та. Аа. Буцаага хийчих. Наачаг сонсогчдын чихийн өнөр үнэхээр алж гин. Йоо, одоо ингээм каракны микрофон болчихсон шүү дээ. Уусаа каракнаас авсан. Караке эффект ааших юм уу? Аашдаг шээ. Ааши. Ааши. Чанконэсо. Аа. Солонгосоор дуулъя. Солонгосоор дуулъя. Нэг хоёр нэг хоёр. 내가 하니 사랑해요. Yeah. За, Нэг хоёр. Орс өөр Орс хэл мэлэр болох өөр хэлээр. Та нар мэддэг хэлүүд байгаа. Өө чи надад чигэндээ ороо орноор шараа. За, орс pop шатаа бат. За энэ тамийн амархуу борох үү. Между небом и землей. Mr. Never, Mr. Zemra. Тэгсэн баггүй юу. Тэгсэн чинь чи ингээл амар муу хүн байж байгаа л үхээл тамд ирсэн чинь дахиад түр үгүй яддаг пистачин гараа төрүүлж ихэн том болох бах тий. Тий, тэгвэл жигийн том болох хаа. Чи ингээд хайрцаг тамхитай надад л гошногдвол жишээлбэл батагийн хувьд амархуу яг тамд ингэ дуулж ивэл бата бүр амар тамд очих хаа бэлгэж тий тий амархуу бүр мэдгүй амархуу мэдгүй би уулж байгаад ажгуул ах юм шиг л шүү дээ сайн Между небами Зөвөр дараагийн хэл Япон хэл дээр бай. Яа. Хай. Кипачи. Зад. Япон хэл мэдгүй. Наруто гурван хэл гурван хэл 500 хөгтөрсөн. Colors хамтлагийн нэг яг одоо студ 600-д хөрөлцөө ирээд байна. За ингээд манай хийт нэвтрүүлгийн маань эхний дугаараар Colors хоноор эхэлж байна. Яг тэгвэл Colors бол Монголын урлагт үнэхээр шинэ өнгийг гаргаж ирч чадсан. Serious нэр шат. Яа. Эпир. Эпир. Эпир. Эпир эпир эпир. Эпир. Эпир. <laughs> Харин үлэмжийн замраа. Өөрийнхөө задлахыг би таасан. Тэр дагуу. Шардуулээ. Тэгээ баярлалаа. артистээ балай доо мэдгүй амир мангар олоо нэг юмд ортолцсон тэр нэг хэлээ чиний төлөө харин үгээ хэлийе чи нөө нэг эмгтэй дуучин тийм хүмүүстэй үе Чинийхэн ариух хэцүү байнг шаттай. Гой шат шин. Хэцүү байнг. Хэцүү байнг. Чамда. Яа. Яа яа. Ой. Энэ үеиг ямар орчин бэ? 1 2 Eagle Place л шүү дээ. Энэ яг бид нар яг ямар орчинд ирчихв? Eagle Place энэ л English time нэвтрүүлэг. Мэдээний өрөөнд ирчихлээ. Мэдээний өрөөнөөс яг одоо Eagle Store Fest гэсэн бос плейсээс шал ондоо шатдаг тийм. Гитгээр хийлийг нь яарламар л яваад идэгтэй. Үгүй идэгтэй ганцхан телевизээг тэгээ шатдаг үстэй. Яг ганцхан ийг л нэг шөнө Иесус Месүс Америк Америк их хэвчтэй басаа Америк Америк их хэвчтэй. Гүдээр үйд нь яг юу Америкийн бүргэд мөргэд гараа шиг. Зүр амир сонь тий. Ус Америк их. Friends яашаа. Ус Америк их. Ябатапа do time. Ябатап. Стиглж гэж тийм үү. Бүү бүү бүү. Аа. Ямар Оо, пицца ирцэн үү? Ашиг. Тэгвэл 5 минут өнгөрсөн юм шүү дээ. Ашиг. 10 цаг болоо шатсан шүү дээ. Ее. За ингээд аа, коллер самтлагийн өнөөдөр хэдэн он бэ? 80 тагтаа гэдэг цомог яг одоо миний гарт байна энэ цомог бол Color самтлагийн анхны дебют цомог байгаа. Тэгэхээр яг хөгжмийг ухаж сонсдог яг тэр тий. Яг ухаж гүн гिचнэ шүү дээ. Тийм үү. Сонсдог гүн гүн гिचэл хичээл зүнэрт зарсан <laughs> цамок байгаа. Тактаа нарт зориулсан. Тэ? Тактаа нар сонсч байна уу? <laughs> Өө сар сар. Ноён тгшээ ганц өндөр амарлцсан Тийм, ноён тагта. Ноён тагта гэдэг нь яг Гэтэ тагта нар үнэн нь илүү шатдаг. Далдаг бас та нар шээ. Сэн сэн. Тагта нар чинь бас нэг жоохон дунд нэг жоохон нэг тийм атман тагта мэгтэй байд юм л шүү дээ. Жижиг тагта нарыгаа жоохон дээрлэгч мэрлэгснээ шууд эмхтэй тагта нарын шааж байгаа шээ. <laughs> Дунд нэг тийм том боовтой тагтаа шээ. Статус шац яг толгойных нь хөдөлгөөн өөр амар зүүнтэй. Тэгээ ингээл зүгээр амар хөдөөл алхаж идэг тэгээ. Битийг мэдрээ шаа даа. Гэтэ Монголд хамгийн жаргалтай амьдрал тактанад байс тэгээ ингээд хоол энэ хүн болго өдөрт ир цацдаг тэгэл толгой нэвгөө хөдлөл явж идэг амар муухай балер аа муухай амтд. Тэгээс зүгээр явах гэж байгаа үйдэл толгоон дээр баагаал зүгээр. Та нар яг баалгачихсан уу? Чуугаар дээрээ. Лотгон дээр бол аа болж байгаагүй. Тэгтээ аа болж исэн. Хинэхээ бэ. Тэг жоо хутлаа 2 3 удаа чуунд баал болчихсон биз. Зөөр шууны талбар болчихсон. Яагаад тагтаа гэсэн учраас байгаа юм шүү дээ. Зөөр үгнэ. Яагаад тагтаа гэсэн учраас байгаа юм аа. Одоо бодоод ангод авир зүүн. Ер нь сүйд нь бодонгод авир хамгийн даварцсан амьдтайгаас дээ бүр хоол нь тий хоол нь бэлэн тэгээ байдснаа ингээ хүмүүсийн дээр баангууд хүмүүс тэрийг миний Аз гэж боддог. Аз гэж боддог юм уу? Ямар тань мөрөн дээрээ баалгуулсан хүн өөрийгөө Аз гэж боддог байхгүй Монгол. Зүгээр тахта мөрөн дээр нь баавал Аз зүгээр л дээр нь баачдаг зүгээр нүдрүүгээ шаалгачихсан нэг улаан шашаатай нөө хэрэгэр улаан яа ч улаан шүддэг махчин шуу штт Тий, нэг хэрэг шиг юм. Яана яг нүдрөв цах шатан стач. Лагер дээр л тэй гэж. А? Би юу? Тий, чамгаас. Миний боо агуу болон өнгөт болсон тэр шиг. Гэтэ хэрэг чин 300 300 жил амьдэрдэг амтэн мэстэй. Үгүй юм шиг л шүү дээ. Хэрэг хэрэг тийм уртай. А хэрэг юу? Мэдгүй. Биш ямар цаа 100 хэдэн жил ч юм уу. 300 300 хүрдэг гэсэн. Яг хэрэг судалж исэн хүн 99-аа төрөлөө өгцөн гэсэн. <laughs> За тийм байна. Тийм байна. 300 Спартан чод шиг л те. Мэлхий хамгийн удаан эсэлт юм шүү. Хэрэг гэсэн. Хэрэг ч амар удаан амьдэрдэг гэсэн. Нөгөө арьс мэрс нь Мэлхий угаасаа удаан болохоор нөгөө өөрийнх нь яг тэр явдал нь удаан болохоор <coughs> Тэ нэр яг нэг Хүүхэлдэйн кино мэн дээр нэг шавьчны хүүхэлдэйн кино мэн дээр хүмүүс амар удаан шааждаг те. Том бүм бүм шавьчнууд амар хурдан хөдлөж. Шавьчнуудын хувьд мэн амар удаан шаадаг байх хэвээр. Тэгээд тэдний амьдрал нь ч гэсэн амар богинохон fast money fast life шаадаг. Live fast die young шаадаг те. Юмэр зүгээр те. Бөргөө хөслөн төрдөг ч гэсэн. За ингэ зүр эфемер зүр ийм явдаг гэсэн мөр сонин тий. <laughs> Эфем яагаад бүр яхан болцсон бэл бүр яхан болоо шаас. Гэр бүлийн очоо. Эдгээр араач юу. Найзуудын богино долгион. Хэдүүлээ нэг богино долгион ааших юм уу? <laughs> За ингээ хотын цаг залсын зоны анхны задгав шоо. Эфемер ярихын тулд тусгай жишээл авд юм л шүү дээ. Аа Эмийн хэлэх тул тоо. Эфем эфемтэй болохын тулд тусгай жишээл Аа. авдаг шүү. Е. Хаалга төгссөн сая. пицца юу? Гэт бүгд догдлоо. Аа цаг орох чаач үстэй. 7 жил, олоон жил. Тий. 7 жил хагас ингээ. Хэдүүлээ өстэй өөр нөө хар нөхрөө орчд ирэх юм уу? Тэр үед пицца ирчих واخ тий. Хар нугата өмхий. Интерстеллар. Пицца сонсож гин үү? Ингээс л бодд юм байна. Таныг энэ хүмүүс төлөнжөрөөд хоёр пицца авъя. Сайн шүү дээ. Хэдүүл одоо ингээл дэлхий дээр байж байгаа гэж бодгоор. Нарыг тойрош. Ямар ч утга учиртай энэ энэ амьдрал. Зэрэг дэлхий байхгүй бол нэр ямар ч баг нөлөө байхгүй тий. Бүх дэлхийн огт руу доо бүх однуудад хашаас хамаагүй шээс. Мань зүгээр энд тэгсэн чинь цамаг мамаг гаргаал те. <laughs> Юм уу. Ивент ивент зохиогоол, comedy night-а зохиогоол. Атам эйжент амар даруухан бааж магаа. <laughs> Нэр тэнчил байгаа даа мó. Тэнчил байгаа мó. Тий. Ямар нэ одоо тасцсан уу? Тэгвэр шүү. Тэгээ мэдээч яг өөрийнхөө гэрт өөрийнхөө орон зайд амьдрахыг хүсэж байгаа л та. Өөрийнхөө ертөнцид. Энд ямар хүн бид юу хийдэг хүмүүс ээ? Аа. За тэнийгээр яриад байгаа гэж. Дараа дараа дараа. Энэ бол тэ ер нь нэлийн тэ. Гэтсэн юмсэн хоо гавш маф биш үстэй. Цэргийн юм байх биш үстэй. Ямар ч тийм дарамт шахалт байхгүй амар зүгээр л тэ. Жөөл хөгвэн. Жөөл дарамтлт юм уу? Хадам хадууд их дарамтлтгүй шүү дээ. Тэ бас жоохон нэг тийм бас нэг харин нэг жоохон тийм байгаад тийм мас гэх юм. Бас яаж бодсон байна л тэ. Охинтой нэрэл охины шаацсан биш шаах. Бодож байгаа шүү дээ. Охины шаачаад төсөөлж байгаа шүү дээ. Хараал царайг нараал тэ. Яа муухай мэдтэн бэ. Гэтэ хүмүүс сонь тэ. Яг нөө нэг динозаврын үед нөгөө нэг динозаврууд байсан шүү дээ тэ хайжсан чинь <laughs> цалир унаа бүгдг нь алдсан чинь яг дэлхий дээр зүгээр яг манити өвөгдөөдсөн жижиг нэг тийм сонь харах шиг амьтд байсан юм л шүү дээ. Харах шиг амьтд байж байгаа л ингээл жоохон жоохон хитэн сая жил явсаар гал жоохон сарамгч шиг болж болоо зарим нь модон дээр амьдэрдэг болж болоо. Тэгээд тэгдэснэ тэгээд тэгтэлээ хүмүүс болсон гэж. За тэгш. Надад зэрлээ амьсан санагдаад байдаг шүү. Яаж байгаа хүн болоо шатсан л тий ер нь хүн болж төрөх гэдэг юм санагдээ. Та нар яаж яг өөрийг та нар өөрийгөө өөрийгөө гэдэг бол мэдж байгаа шүү дээ. Та нар яаж өөрөө болсон бол яаж яаж ингэж те өөр биднээс өөр хинч хийж болох байсан шүү дээ. Тэгсэн чи яг яг би юу гэдэг шээс. Амар санагдээ. Нэг гүн гिचэн шиг юм ярьчихлаа. <laughs> Э, Жохон маас удаад фон дэр. Тад одоо ингэ дуу муу яаж зөхөдөг вэ? Дуу зохиох процесс, урлаг дуу бүтсэн түүхээс ярьж. Ер нь яг яаж зохих вэ? Эхлээл нэг ай маяын зохих уу эсвэл 80-аас л эхлэх үү те? Шүүд эхлээл шүүд цүм шахуу эхлэв чинь. Deep deep. Нэр юу шиг тэгэл эхлээл шууд яд өгтөө. Жон гитар дээр. Тийм тийм нэг нь эхлээл шууд гитар риф яд өгтөө. Өөдөл санаа. Тэгж байгаа л юм дээрэс нь ингээл яг жоохон жоохноор ингээл нэмэл нэмэл яваад. Нэмэл нэмэл нэмэл нэмэл нэмэл. Аа. Нэмэл нэмэл нэмэл нэмэл. Тэл тоглолт. Эхлээд яадаг үстэй. Юу гэвэл уран зохиолын хэллэгээр аа тэгж. Өргнүүлнэ. Аа тий өргнүүлээд аа тэгж тэгж зөхөд юм. Аа. Өргнүүлээд яг эхлээд нөө нэг яг оргил хэсгийн яг яач одоо. Яг нөө нэг занглаа. Занглаа. Аа. Эхлээд ер нь гол хэсгийн зохиоч аа тэгэл тэнгуүтэй яг нэг жоохон бриж гэдэргээд дээ тэ. Тэр хэсэг хэсгийн зохиогоо тэ. Аа. Тэгэхээр ер нь тахилтын олдгоо эсвэл яг маах тийм бид үн айгаа айгаа тасан айгуу танташ дооны бас нэг тийм юу бүтцгэж бас эдийн шоон те нэг л а яваад иж болохгүй шүү дээ бас жоохон солигдтал тахилт багилт болвол жоохон хүн өөдөхгүй л тийм Гэтэ яг нэг юм структур яг тогтцсон те. Бадаг дахилт, бадаг дахилт, дахилт. Яг тийм одоо яг тийм л формат бадаг дахилт бадаг дахилт bridge бадаг дахилт бадаг үгүй bridge дахилт аа тэр одоо хүн төрлөختний одоо олсон хамгийн тийм одоогийн байдлаар хамгийн тийм том ололт зүү тийм тохиромжтой формат нь багтай яг дуу сонсохоор тий за бадаг нь явж гин тахилт нь явж гин тахилтан дээр бүр яг ягаал тий яг дууг нь ойлгож болох хоёрдугаар тахилтан дээр бүр илүү юм ойлгож болох. Тэнгүүтээ bridge явж байгаа шээ. Тэр нь орилдог. Нэг тийм жижигэн жижигэн нэг тийм стори шиг юм биш те. Дуугаа гэж. Гана. Хэдүүлээ зүгээр нэг чулуун цэсгийн хүмүүс байсан бол яг. Чулуун цэсгийн микрофон. Бид нар шаттай чулуугаар микрофон микрофон хийсэн те чулуун танил мэдрэмж гэж. Чулуун альбом гаргаж зарах хэрэгтэй. Чи ирээдүйд хэдэн гараад бидний чулуун та нар төмрийн үед төмөр микро барьсан гэж би нэг тэгээд шийдүүлэн гэж яг электроник үед гэх юм байна тий. Хэдэн мянган жилийн дараа ямар үеийнхэн гэж ярих бол. Эйгөө. Утааны үеийнхэн. Кодлерс ирээ. Тийм тавар. Электроник. <laughs> Аа. Хүмүүс жоо тог могоц хөлж өгдөг. Колерсын 90 үений дунд үе. <laughs> Бороо үе тийм. Колерсын 90 үе тийм. Шаасан мас зүгээр тогтон тэнэг шаасан уучлаарай. <laughs> Чи яг тийм байвал яах вэ гэж шүү. Чи бид биш юм ахи зүгээр өөр хүний. Зүгээр бензиний 90 үе юм болоо. Нефтийн 90 үе. Түр яг нэг юм масны 90 үе. Нэг юмны 90 үе байгаа юм шүү. 360-ын галбсайн калбсай Талбсаа. Нэг тэгээ шахаад идсэн шүү дээ. Тэгээ дэлхийд даяараа юм нэг юм тэ сэргийгт гэрчим үчгээ шахаад идсэн тэ. А тийм шүү дээ. Тийм амар марнаас салхи малхтэй далаан давлгаан мавлгаан гэсэн ингээд гэрчим үчээ олоод идэг. Зүр гол молоос ингээд тэ юу юу хийж мэгэл тэгж болох юм биш тэгсэн чинь зүгээр л одоо энэ нэг амар том нефт мэт олборлдог тосмос олборлдог тийм компаниуд нь зүгээр ягаш тийм болох тийм юм уу э, нэг нэг юу лээ эрдэмтэн зүгээр л яг тийм төгс мотор зохион бүтээсэн байна л да. Ерөөсөө ямар ч гаднаас ямар ч тийм эрчим хүч орлох өөрөө өөрийг ингээл бүр ингээд тэтгэл ингээл ингээд яваад байдаг тийм тийм байхгүй юу? Байхгүй юу? Чи байхгүй. Байхгүй те. За за бид түр YouTube дээр нэг бичлэг үзсэн шээ. Чи яг тийм их хүмүүсийг зүгээр ингээд алаа шахаад байсан шүү дээ. Эрдэмт эрдэмтэг жоохон. Чи мөдгөр байхгүй. Байхгүй байна гэдэг чи ээждэг ч юм аа байга нууц юм болоо яаж мэдээ. Тэрийг хийж мэдэхгүй байхгүй юу? Гэтэ дэлгэч нь бас настай шүү дээ. Тэг нэг хүн мэдчихэж магадгүй байх шүү. Тэрийг хийж хийж магадгүй. Чи чи ер нь тагнуулж юм билүү? Мэдхгүй мэдхгүй. Томьёогоор пиццаг хурдлуулъя. Акта. Тэ бас нэг тиймэрхүү нэг жоохон лалрын юм байт юм шиг л. Нэг тийм яг шинэ яг гоё юм зохион бүтээх гэж шахаад байгаа хүмүүс үүдэг жоохон яаж мгаш. Бидэнтэй хамтарч ажил ажил. Ажиллахгүй гүнгт нь шууд нухааш. Дэлхийд аяа. Монголчууд ч уул нефт мэвт гэмэлж тэ. Нефт мэвт, уран муран бүх одоо ингээл Ер нь бол янз бүрээр л өөрсдөө ингээл нөөс мөрс. Тэгин шууд бензин болгодог болчих. Аа бага. Уулын тэгчмэр авахгүй гэсэн чи даан чинь гаднаас авах. Яг Steam-ийн password-ыг тэглээрээ, Steam-ийн username-ийг илээрээ. Steam ирээд байгаа л дээ. Admin Dota. It's pad. Атигэрээ. 18666 997 гэсэн. Та тоглоом тоглолтоо хийсэн дээрээ тоглосон. Тоглосон шүү дээ. Оцгор мацгор лол лол мол дота мота шажна. Дота шатна. Өө гших. Өө дотоо. Бид нар гудамжинд нэг нэг ингэж болд шүү дээ. Дота. Тэгэж шүү дээ хэрэгээ арчдсан. Дота гэдэг баатарх нь хэлдэг юм хэлж байлаа шээ. Нэг хэсэг X-ээр тоглолдог гэсэн юм чинь. Йоо. X-ээр нүддэг гэсэн тий. Бүгдээрээ яаш. Би дандаа плейд авдаг гэсэн шиг. Тэ. Шибу. Чи шибу шахаад байгаа юм шүү энэ хоёр. Шибу гэж юм. Аа манай шибуны эрхэм хэрэглэгч бүгдээрээ мэдж байгаа хаа. Шивэр юм аа. Аа. Зөө зөө. За би өөрөө Би нэг хүнэрдэггүй. Тэгээ өөртөө яг мэдж байгаа л хөтэй тэгэл те залууч. Химэлээ мэдрээ. Тий. Өөртөө хүнчих ирээр хөлөөж аа. Бишэр те лохмос. Тэр нэг сэрчмэ ихтдэгцээ сарсна. MB MBN сэрчмэ MBN сэрчмэ гэдэг ток шоуд те. Тэр энэ дээр яг хэлж. Тэгээ бишэр амар шивэртэй байсан байсан. Ойртхын аргагүй вишэр тэр гэсэн. Лохмос амар лохмостой байдаг. Өө тий. Ойр тавгаргаж ирдэг шээ. Лохмос. Байлаас ус. Лохмос. Хул мос вишэр лохмос шээ. Хаалга юм шүү дээ. Амар юм. Порц порц. Ангас ангас дээ. Гунас гунас юм шүү дээ. Таар гэхдээ нэг юм амар гайх хэрэгтэй шүү бүгдээрээ. Монголын хипхопын үүсгэн байгуулагч нь Гомо хүн байдаг шүү дээ. Тийм үү? Хин. Камбош юм байл шүү дээ. Тийм үү? Хипхопыг үүсгэн байгуулсан. Тийм ярьсан аахгүй ингэсэн аахгүй. Э, хинтээ ярьдээ Камбошд ярьдаг аахгүй нөө нэг 10 нэвтрүүлэг үлээ. Дог залуус гэдэг нэвтрүүлгээр ярьсан юм аа. Та ингээд нэг Камбоштай гамбош гаванаар орж байгаа байхгүй. GNG аашаас. Тэгээ нэвтрүүлгээр нь орж исэн чи та ингээд э, Монголын хипхопыг ер нь юу гэж боддог вэ гэдэг нэг э, хөтлөгч нь хипхоп тэгээд та ингээд э, даймба их мэх юу гэж боддог вэ гэсэн чи гамбош бүгдийг л би гаргаж ирсэн шүү дээ. Бүгдэнтэй л би холбоотой гэдэг ч хэлсэн шүү дээ. Гаргаж ирсэн. Тийм. Тэр нь яг яг яаж гаргаж ирсэн тэрийг бас амьдгүй л байгаа. Тэрийг хэлжүүлэхдээ зодолно. Боли. Үгүй гамбоош туу. Үгүй мэдгүй л те зүгээр ер нь зүгээр өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлвэл тий. Бүгдийг гаргаж ирсэн гэснээс өөр юм хэлээгүй юм. Тэгсэн те тогтноо чи юу гэж боддیں۔ Юуны талаар. Үгүй өөр тэрнээс өөр юм хэлсэн юм уу хэлээгүй шүү дээ. Хэлээгүй шүү дээ. Тий яг тэгж хэлсэн. Тэр чинь яг үүсгэн байгуулсан өгөө нь бас тодорхойгүй л. Аа тий бас тийм байна. Гэтэ гаргаж ирнэ гэдэг чинь бас амар бас тий. Дөрөв тийг яриад. Бүгдийг би төрүүлсэн шүү дээ. <laughs> <laughs> <laughs> Нэг улсын урлагийн зэрэг ганцаараа тийм нэг улсын урлагийн хипхоп гэдэг сан бүр санг хөмрөгийн тэр яг улсынх нь хипхопын түүхийн нэг гейста төрөлцөөд гэдэг шээс. Гейста гэдэг чинь жоохон муухай сонсогдсон шүү. За за. Нэр гисэн. Үгүй хаа. Зүгээр утлаад их байх. Одоо хаалт зүгээр л баярлалаа шүү дээ. Эсвэл бүр маш их шивэртэй ойртохын аргагүй шивэртэй. За. Юутэй? Оо, шивэр. Юу? Бишэр Аа биш үү? Аа за за. За. Тэгээд нөгөө гуравтх нь болохоор бүр бас ойртхоор гоо холоос 100 м аваад лухмас өнөрт. За. За. <laughs>